بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين leo hii tuko na suratul qadri sura ya 97 yenye aya tano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura hii inna anzalnahu fi lailatul qadri hakika sisi tumeiteremsha kisomo hichi cha Qur'ani katika usiku wenye fahari usiku wenye uwezo usiku wenye taadhima wenye kutukuzwa na malaika wa mbinguni na wanadamu wa ardhini wama adraka ni kitu gani kilichokufahamisha wewe ukajua kwamba kuna usiku huo ma lailatul qadr ni upi usiku huo wa fahari na utukufu Lailatul Qadri kama hujui basi nikueleza kwamba usiku huo khairun ni usiku ulio bora min alfi shahri kushinda amali zinazofanywa katika muda wa miezi elfu miaka themanini na miezi minne amali mtu atakayofanya katika usiku huo wa saba wa ishirini wa Ramadhan khairun ni bora min alfi shahri tanazzalu almalaikatu waruhu fiha huteremka malaika kwa makundi kwa makundi kwa kuonyesha gwaride na furaha gwaride la furaha min kulli amrin salam na kila kitu ambacho alikishokipanga Mwenyezi Mungu kinakabidhishwa kwa wahusika kwa utekelezaji iya usiku huo utukufu wake ni moja kwa moja kuanzia kutuwajua jua hata matola alfajiri mpaka linapochomoza alfajiri ndugu wataalamu waislamu na wasikilizaji wasomaji wa Qur'ani tukufu. Sura hii ni sura iliyokuja na heshima kubwa katika umati wa Kiislamu kuonyesha fahari yao kwamba siku hiyo moja tu wanapata amali zilizozidi miaka hiyo themanini na kitu. Je, mtu anayepata kila mwaka akaipata siku hiyo vipi anakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu? Lazima anakuwa mtukufu zaidi na bora na mwingi wa fadhila kuliko hata watu wengi waliotangulia kufanya amali njema hapo kabla bila ya kuwemo usiku huo na ndiyo maana mtume sallallahu akaisisitiza e, itafuteni lailatul qadri itafuteni lailatul qadri fi lawashir al-akhir fi al-ashr al-akhir katika kumi la mwisho min ramadhan iltamisu lailatul qadri fi al-ashr al-akhir min ramadhan itegeeni itegeeni laitul qadri muitafute katika kumi la mwisho la mwezi wa ramadhani sadaqallahu alazim